Mas Allah es indulgente y misericordioso. قد فرض الله لكم تحله ايمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم Allah les ha prescrito cómo expiar los juramentos que no vayan a cumplir. Allah es su protector y es el omnisciente, el sabio.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 Alá le reveló a él lo sucedido. Entonces, él le hizo saber a Hafsa parte de lo que ella había revelado y le ocultó parte por respeto. Ella le preguntó: ¿Quién te ha informado de ello? El profeta respondió: Me ha informado aquel que tiene conocimiento de todas las cosas y está bien informado de todo. وان تظاهرا عليه فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكه بعد ذلك ظهير Si las dos, Hafsa y Aisha, se vuelven a Allah en arrepentimiento, Allah las perdonará. Mas si vuelven a confabularse contra él, sepan que Allah es su protector y que lo auxiliarán el ángel Gabriel y los creyentes piadosos, así como el resto de los ángeles. عسى ربه ان طلقكن ان يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وابكارا sepan que si él las divorcia, Alá las sustituirá por esposas mejores que ustedes que se sometan a él. Que sean sinceras creyentes, que sean constantes en su obediencia, que se vuelvan a él en arrepentimiento, que lo adoren con devoción y que ayunen, ya sean divorciadas, viudas o vírgenes. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون Oh creyentes, protéjanse a ustedes y a sus familias de un fuego en la otra vida, cuyo combustible son los hombres y las piedras que estará vigilado por ángeles de extrema dureza y severidad que no desobedecen a Allah en nada y le obedecen en todo lo que les ordena. يا ايها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما كنتم تعملون Y el día de la resurrección se les dirá a quienes negaron la verdad. Oh ustedes, quienes rechazaron la fe, hoy no podrán excusarse. Recibirán el castigo que sus obras merezcan.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 que nuestra luz siga brillando hasta que entremos en el paraíso y perdona nuestras faltas en verdad tú eres todopoderoso يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وماواهم جهنم وبئس المصير Oh profeta haz frente a quienes rechazan la verdad haciendo uso de las armas y a los hipócritas con duras palabras y haciendo que se cumpla la ley de Allah y sé riguroso con ellos el infierno será la morada de todos ellos y qué pésimo destino ضرب الله مثلا للذين كفروا امراه نوح وامراه لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين Allah pone como ejemplo de quienes negaron la verdad a la esposa de Noé y a la de Lot. Ambas estaban bajo la protección de dos siervos rectos y virtuosos. Mas ellas los traicionaron y no los siguieron. Y sus esposos no pudieron hacer nada para librarlas del castigo de Allah. Y el día de la resurrección se les dirá: entren en el fuego con los demás وضرب الله مثلا للذين امنوا امراه فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنه ونجني من فرعون وعمله ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين Y Allah pone como ejemplo de quienes creyeron a la esposa del faraón cuando ésta imploró a Allah diciendo: Señor, constrúyeme una casa en el paraíso junto a ti y sálvame del faraón y de sus acciones, así como de la gente injusta. احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين Y pone también como ejemplo a María, la hija de Imran, que conservó su castidad e insuflamos en ella un soplo de vida proveniente de nosotros a través del ángel Gabriel y creyó en los preceptos de su Señor y en los libros que había revelado y fue de quienes lo obedecían y adoraban con devoción